tapi tak no nek wong sugih mbok hormati mbok sunggi mbok pundi hmm, hmm. nek melarat e diremeh-remehno jebek aku ngono nah wong kenduren iki lho dibedak-bedakno wong sugih gelek jero omah gelek nukon sing enak wong sugih-sugih digelar hambal hambal hambale handel handel atik emfu, emfu, isek dikai hifas angin Masih melarat itu e gelar no terpal ngono. Jadi lungguh karo keroken bokongnya e kukur-kukur. Lho wong acara iki lho kapan sentuh ke wong suge, toto panitia nek nyambut ora karuan. Ora trimo bungkuk-bungkuk brangkang. Mergo sing teko wong suge. Ayo coba sing teko wong melarat, kono yo golek nggon dhewe yo. Nah, tak ojo kok ngarep sampean garep iku gede-gede. Garep e gak oleh. Nah, sering kula aturno to ibu-ibu aku kadang jembek ireng-ireng kemantene kadang dibedak-bedakno. Sing sugih balas sugih, nah, sing melarat yo kelompokno padha melarate. Sugih itu pakno mobil sing apik-apik. Pajero, Genio, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Senia, Rusa BV, Mercy, CRV, Honda Jazz. Kowe sing sugih iku Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Emma, Mbak Erna, Mbak Alda, Mbak Risma. Mbak Cindy, Mbak Saskia. Mbak Leli. Nah, tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supiyah, Kasmining, Rumijah, Tatoya, Paina, Juminten, Jumiatun, Sumiati, Sumiatun. Tau panot truk kuwi kok. Hmm. Sangune ora padha, sing suge-suge ancen wong suge, numpak mobil mewah sangune enak-enak, buah pil, apel, jeruk, duren, anggur, duku, klengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison, Coca-Cola, karo Ponari Sweat. Heeh, eh, wong suge. Sing melarat numpak truk sangune ya ote-ote. Onde-onde. ote ote onde onde lemper, pisang goreng, tahu isi. Enggak lombok wakeh. Ya, ngombe neo yo es teh, diade plastik, leni set. Nek ngombe dicokot Bisa sepi ndukur truk. Untuk tonggon yo cc aja itu sugih suka anten wong suke ya. mudun nih teko kendaraan ketok gandes luwes lemes pantes sandalan cincit tau ukur kaya artis dengkul diciut no bokong jiyentet susu diunjuk mentek mentek nyangklung tas tangannya sing kiwa nyekel kipas sing tengen nyekel dompet ambek lembeane dawa kan gelangnya akeh okay. Dadi nek lempenganku krimping krimping krimping krimping krimping krimping. Nek lambene mencap mencep. Nah sing melarat mudun teko truk wis gak rupa-rupa menungsa wis. Lambene nyonyor kabeh. Hei eh, apa entek otot-otot 7 lombok 18. Lambe jedir mongah-mongah. Mabuang. rambut mosak masih ketra angin modal madil neng terku untel untelan keringetnya meruntus derodosan lipstik ini munggah nomor ipat neng celain di lewer dok pipi kan ngono ku mudun tuh kotor sandal capek cician sing tengen selandate abang sing kuning sing sing sing kiwau kuning iki sik dipeloro kok nyangking kardus Lapo kadek dibeda-beda nih jembuk aku. Lho, jam sebelas wisan. Hah? Sama nih melo urun piro jadi. Orang urun ngatur kiai. Orang kerumah no menang jutrawet. Makanya umpomo kok ditakdir fakir solusine sabar ahli ibadah. Iki keadilannya negosi Allah Bapak Ibu ngapunten wong fakir oleh fasilitas enak di akhirat. Soale lek di donya kan wong fakir ku apa-apa kalah karo wong sugih. Wong fakir ku apa-apa keri karo wong sugih. Gini apa nggih? Hmm, nggih. Omah wong sugih. Abah setahun tuku omah 8 lo kelakon. Abang fakir. Rong puluh tahun ya pancet omae. Sedeng diberosoti asu. Kendaraan. Wong sugih. Setahun ganti ping 10 iso kendaraan. Wong fakir. Ya 30 tahun ya pancet. Beda ontel lawas. Ya beda kebo. Ini gue pedale gue buat ngenes gak karo. Nerante gue seneyeng kabe. Angger diolai kretek kriat, kretek kriat. ana Joko kok soge. Rabi yo milih kawin yo disikan, golek cewek model yo apa iso anjen soge. Ana Joko katik melarat, nyuman koret-koretan. Menjing purut-purut ngono iku. Mene di akhirat diwalik. Wong fakir apa-apa luwih cepet timbang wong soge. Hisape cepet. Wong soge urusane suwe. Perusahaane dihisap. pekerjaan dihisap, penghasilan dihisap, tanah dihisap. Wong fakir, apa nih sing kate dihisap? Wong biha mek duwe telu kok. Iku lungsurane misanane pisan. Wong ngantek kawate wis metu nyerungat ngono sik digawe. Makanya luwe cepet dan kemungkinan masuk surga lebih banyak, lebih besar daripada wong sugih. Loh, wong sugih apa gak esok mlebu swarga? Iso. Syaratnya wong sugih kudu syukur, ahli ibadah, tur man. Mulane ngaji kula sing riyen pengen mlebu swarga kun lomanan wala takun meditan. dalil Jawa e kaya dalil Arab ora ngira cetha ngono-ngono iki, hmm. Halo, Bro. Dalil Jawa e, oke coy. Eh, dalil Arab gak donong, wong cerme indah kaya dalil Arab. Ngaku gak seneng kakean dalil. Saiki akeh wong iso dalil tapi gak ro dalan. Pinter dalil gak ro dalan. Nek bahasane Anwar Zaid, suwal bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kojah, kakean dalil ora gelem nglakoni. Uh nek dalil rekaruan, karuan, senengane kluyar kluyur mlebu omahe wong langsung ngetokno dalil. Qulallahu ta'ala. Ngalih nang omahe wong siji ni Qul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dolal dalil. Awang ketemu tukang becak melungker ning ndukure becak iki lho, didalili. Karo madhep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jarene tukang becak, "Heh, aku iki sedina durung oleh penumpang blok jotos si cocotmu sisan ndolak dalil makanya lek aku ya e dalil Jawa ae apa dalil Arab ora dunung wong-wong ya di samping ngancan aku ya gak apal nek sugih syukur ahli ibadah loman lapo sih wong sugi kok jarang sih mlebu swarga soalnya wong iku mundak sugih mundak medit percaya mboten wong iku mundak sugih mundak medit sampean misalnya saya melarat duit duit lima ngewu dijaluk dulur sampean sewu angsal napa mboten angsal sewu kok ngasih jaluk dulur dhewe gak apa-apa saya melarat duit duit saya ketewu dulure butuh pol, butuh seru. Nen njaluk 10000. Angsal napa mboten? Angsal 10000 sing jaluk dulur dhewe. Isik duwe 40000 gaya. Terus sampean mundak sugih, di duit 5 juta, dijaluk dulur sampean sak juta. Angsal mboten? Hmm, mikir <sniffs> sak juta. Mikir. Sampean mundak sugih mana? di duit 50 juta dijaluk dulur sampean 10 juta. Angsal boten hmm, Ya pekoh kok. Nyonyor kok. Padahal nalika isih melarat duwe jaluk dijaluk ewu angsal. Begitu dadi soge, duwe seket juta dijaluk 10 juta mboten angsal. Padahal nilainya, prosentasenya, ganjarannya soge duwe seket juta, sodakoh 10 juta. Melarat duwe 50.000, sedekah 10.000, iku padha. Mulane sampean tak dongakno muga-muga melarat mawon. Dadi